ööst vanal ajal, trallalallalla. lugu peeti igas majas, trallalallalla. meistrit sellid õpipoisid, traadi-riidi-traa. auga halliks minna võisid, traadi-riidi-traa. käärid käisid ülesse, asud tööde kallale. käärid käisid ülesse, asud tööde kallale. kitsed tegi paari kingi, trallalallalla vaatas uhkelt ümberringi, trallalallalla. rätsepistus ennast andiks traadiriidiraa, ülikond jäi talle pandiks traadiriidiraa. käärid käisid ülesse, taasud löödi kallale, käärid käisid ülesse, taasud löödi kallale pagar voolis vesik ringi, tra-la-la-la-la. tegi roosa jõuluhingi, tra-la-la-la-la aga mis sepleid kokku vaadid, traadiriidiraa. selle seest tõi limonaadi, traadiriidiraa. käärid käivad ülesse, asub tööde kallale. käärid käivad ülesse, asub tööde kallale. kokk lõi köögis mannakreemi, trallalallalla. praadis vardas lepaseeni, trallalallalla. Mahler maalis uhke sildi, traadiriidiraa selle peale pruudipildi kraaniliini raa. käärid käisid ülesse, asud tööde kallale, käärid käisid ülesse, asud tööde kallale. rükkalt piiblit, virgalt ladus, trallalallalla, seitse aastat ööga kadus, trallalallalla sepal paukus hulus alas, traadiriidiraa. vankripussid vasest valas, traadiriidiraa. käi, käi, tülle nüüd on tulnud teised olud, trallalallalla. muuseumis vanad olud, trallalallalla. igal pool on abiks masinraad ja reedira, kuid töötasu siiski kasinraad ja reedira. käärikesed ülesse, asu tööde kallale, käärikesed ülesse, asu tööde kallale, et võiks elu paraneda. kuidas võetud seda tra-la-la-la-la. jälle ausad meistrid sellid tra-di-di-di-tra ja ka nende kombed kallid tra-la-la-la-la.